قلبي ينادي يا رب صاح يا هادي يا رب قلبي قلبي ينادي يا رب يا صاح يا هادي يا رب ربي ربي ربي يا ربي يا رب طب القلوب طب القلوب من السنة السادسة قال ابن القيم Mi govorimo o znakovima zdravog i ispravnog srca. I rekli smo da jedan od znakova jeste svakako razmišljanje o ahiretu, posvećenost ahiretu. U tom smislu da čovjek svoja dijela na ovome svijetu organizira tako da mu bude od koristi na budućem svijetu i to na dva načina tako što neće nikome nepravdu nanositi, čuvat će se da nekoga ne ošteti nekom zulom ne nanese, nečije pravo ne oduzme. I druga stvar što će uraditi od dobrih dijela ono što će mu pomoći i od čega će dobro vidjeti na budućem svijetu. Drugi znak srca Stalno čovjeka podstiče da se vraća Allahu Đelešanu i da mu bude pokor. Ako u čovjeku postoji taj osjećaj, u najmanju ruku da postoji želja da bude dobra glavna, To je znak da taj čovjek u svojim grudima nosi srce u kojem ima život. ثابتا قد ظهر Sljedeći znak. Zikr. Ko koga voli, o njemu i govori. Ko voli Allah, spominje ga puno. A u zikr spada i učenje Kur'ana, i zikr koji mi znamo, to je subhanallah, alhamdulillah, Allah, i tako dalje. A u zikr spada i govor i pričanje o Allahu. Znači kad mi s nekim sjedimo na sjelu, pijemo kafu i govorimo o vjeri, o poslaniku, o Allahu Đelešanu i to spada u zikr. Recimo dersovi i ovo ostalo, sve to spada u zikr. Čak je i džumanske hudbe i džuma Allah Đelešanu nazvu zikr. I da nudi ali salati na jomu džumati, da zikr. Kad se pozovete petkom na namaz, vi požurite da spominjete Allah Đelešanu. zikr, znači klanjate džumu, da slušate hudbu i to ostalo. Znači sve je to spominjanje Allaha Đelešanu. فلا بد أن يستحث السياح فمن يركب البحر يلقى الدرا الدراب Sljedeći znak. Kada propusti svoj uobičajeni dnevni ibadet, koji radi svejedno da li da li od namaza ili zikra ili učenja Kur'ana i tako dalje, to ga jako boli i jako mu smeta, kako ovaj Ibn Kajim kaže, više nego trgovcu kad izgubi dobru trgovinu. U smislu dobar trgovinski ugovor. وإن خالفتك صروف الدهر Sljedeći znak da je srce živo, da u njemu ima života, jeste da čovjek poželi biti pokoran Allahu Đelešanu. Uraditi neki hajrat i nešto dobro. أترجو الفلاح ولم تستعد لنيل المنى بالضنا والسهاب فقاوم بعزمك جل الصعاب فبالعزم صلب Sljedeći znak. Ljubav prema namazu i odmaranje namazu. Sljedeći znak. Da ima jednu brigu, a ovo ostalo sve brigice. A to je kakva je njegova veza sa Allahom. تألق في الجد ذو همة وذو اليأس في يأسه منتثر Sljedeći znak. Da se jako trudi da mu vrijeme ne prolazi bez veze i da ga boli ako mu vrijeme prođe ništa. بحلمك فوق النجوم وكن Sljedeći, trude se da dijelo učine ispravnim više nego što se trude da ga urade. I pored tog velikog truda, znači trude se da urade, da je ispravno, da budu zaista iskreni, i pored toga uvijek sebe smatraju da nisu dovoljno uradili. Da može bolje, da može iskrenije. I kaže Ibn Kajim, ovih šest stvari koje smo spomenuli, ako se nađe u jednom srcu, to srce se smatra zdravim. النفوس الغاوية بذنوبها بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله لك الحمد على نعمك العظيمة وعليك الجسيمة لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ونصلي ونسلم على أشرف خلق الله وأفضلهم نبينا محمد وعلى آله وصحابته وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Uzvišen je Allah Đelšanu kaže inne saje komnešete. Zaista je vaš trud, o ljudi, raznolik. Jedan se trudi da napravi kuću, drugi se trudi da postane neko je nešto, treći se trudi da postane ljekar, četvrti hoće da bude bogat, peti hoće da bude arhitekta, šesti da ovako i onako nijedan čovjek nema iste ciljeve, iste principe, iste ambicije i tako dalje. Zatim Allah napominje da svi ti trudovi svode se na dva rezultata. A to je men amena vattaka da bil Oni koji su povjerovali, bogobojazni bili i povjerovali u istinu koja im je došla od gospodara njihova. To je Kur'an. Takvima je kraj lijep, završetak najljepši. I drugi, men kezeba vatevana. Onaj ko porekne istinu i okrene se od pravog puta. To je suština toga. Kulu nas i jedlu, kaže Bosan Fabaju nefse, fa mu'tikuha au mubikuha. Svi ljudi rano jutrom se bude i izlažu svoju dušu, prodaju je. Pa je ima ljudi koji spase svoju dušu, oslobode je dunjavučkog robstva i džahennemske kazne, a ima i onih koji unište svoju dušu dunjavukom i džahennemskom kaznom prvi i osnovni znak da čovjek svoju dušu oslobađa, da čovjek svoju dušu čisti, da čovjek svoje srce čisti, jeste da prisustuje znanju i halkama znanja i nadamo se da je ovo jedna od tih halki koji će spasti pod to i biti pod tim o čemu ovdje govorimo. Mi govorimo o znakovima zdravog i ispravnog srca. I rekli smo da jedan od znakova jeste svakako razmišljanje o ahiretu, posvećenost ahiretu. U tom smislu da čovjek svoja dijela na ovome svijetu organizira tako da mu bude od koristi na budućem svijetu i to na dva načina – tako što neće nikome nepravdu nanositi, čuvat će se da nekoga ne ošteti i nekom zulom ne nanese, nečije pravo ne oduzme. I druga stvar što će uraditi od dobrih dijela ono što će mu pomoći i od čega će dobro vidjeti na budućem svijetu. Mislim da smo prošli put završili izlaganje sa citiranjem izreke Ali radi Allah anhu, u kojoj stoji da je rekao zaista je dunjaluk na izmaku i odlazi, a Hiret vam dolazi i ukrenuo se prema vama. I svaki od njih i Dunjaluk i Ahiret ima svoje sinove, pa vi budete sinovi Ahireta, a nemojte biti sinovi Dunjaluka, jer zaista danas radite bez obračuna, a sutra je obračun, a nećete imati priliku da radite. Drugi znak zdravog srca. Stalno čovjeka podstiče da se vraća Allahu Đelešanu i da mu bude pokorno. Ako u čovjeku postoji taj osjećaj, u najmanju ruku da postoji želja da bude dobar Allahu rob. To je znak da taj čovjek u svojim grudima nosi srce u kojem ima života. Jer poslanik sallallahu ve kaže u hadisu Dunjaluk je za četiri grupe ljudi. Znate za taj hadis. Čovjeku kome je da, dato znanje i dat mu metak, pa on taj metak troši na Allahovom putu u skladu sa I čovjeku kome je dato znanje, ali nije mu dati metak, pa on kaže, razmišlja i hoće, želi da imam ja onoliko imetka i ja bi trošio u iste stvari koji on. U hajri dobro. Kaže poslanik sa oni su u nagradi isti. Šta to znači? Znači, ovaj prvi ima, Allah mu je dao i znanje i metak i on troši to i to je najbolje. Ovaj drugi ima znanje, ali nema i metka, ali ima srce, ima želju, hoće, želi. I Allah je dao da u nagradi budu isti, s tom naravno razlikom da nadomještaj, onaj dodatak da deset puta do 700 puta ide onom ko, ko je dao. Ali u osnovi nagrade su isti. Razumijete? Znači u ovom čovjeku ima želje, ima života i Allah ga nagrađuje za to. Želi da radi dobro. Srce ga tjera tome. Voli to. Za razliku od druge dvije skupine koje je poslanik sada naveo, pa kaže i čovjeku kome Allah nije dao znanje, ali mu je dao i metak. I on ga troši u svaki haram. I četvrta skupina je čovjek kome Allah nije dao ni znanje ni metak, ali on želi i govori kad bi ja imao metak, trošio bi ga koji onaj treći. Oni su u kazni isti. Znači, nema tu život. I ovdje imamo primjer šta znači imati. Ima ljudi koji ne pokazuju pokornost posebno nešto, ali ima u njihovim srcima ljubavi i za Džanijom, i za ezanom, i za Kur'anom, i vole vjeru i vjerske obred, i ljude koji su u To je znak da u tom srcu ima hera, da bi to moglo biti plodno. Isto ko kad vidimo dvije njive. U jednoj vidimo samo pjesak i kamen. I poneki trn. Da li očekuju za čiste njive niknut nešto? A imamo drugu njivu u kojoj ima razni travi, biljaka, ne znam, nije nešto, ali nije obrađivano. Nije došlo niko da je obradi. Ali vidi se da iz nje niče nešto postoji kvalitet te zemlje da bi moglo i dođe onda orač, pa to očisti, pa to uzore, pa ono, pa ono, poslije tu Tako isto i s tim ljudima. Znači, ljudima koji ima te ljubavi, koji ima hajre, koji ima dobra, znači nisu dalje došlo do tog čovjeka, nije dava došla do tog čovjeka da ga obradi, da ga fino izore, da ga, pa da nikne ono što je korisno tim. Ali to se može raditi ako u tom čovjeku ima hajre. ima ljubavi sad, ima života u njegovom srcu. Ako nema, Selamun alehim, a endertahum, am nam Allah kaže za takve ljude u kojima nema života u srcima, svejedno je ovo Muhammede, opominju ih ti ili ne opominju, oni neće vjerovati. Čave. Dobro. Tako da to srce čovjeka malo pomalo tjera. I stalno da, pogotovo ako postoji recimo prilika u, u, u njegovom okruženju, knjige, drsovi, govor, posticanje na teobu, na povratak Allahu Đelešanu, na spostavljeni veze sa Allahom Đelešanu, tako u srce čovjeka vodi do te mjere da Allah Đelešanu postane sve jedan kroz jedan da bude baš u pravom smislu Allahov rob. I ja čisto ponavljam ovu rečenicu, evo ovdje koju imam, ovdje Evo, još ću vam jedno pročitati. Ovo zapamtite kao pravilo za čovjeka, kao bić U čovjekovoj duši, u čovjekovom srcu postoji potreba da robuje uzvišenom Allahu u koju ne može zasititi ništa drugo na ovom svijetu. Svaka ljudska duša, svako ljudsko srce bit će prazno, tužno, tmurno, napaćeno sve dok se ne poveže sa svojim stvoriteljem i ne pokorimo se i zavoli ga do krajnjih granica. Ne posvetimo se potpunosti. I onoliko i mjeri koliko je čovjek posvećen Allahu Đelešanu, koliko mu robi, toliko će biti sretan na ovoj svijetu. To je Allahov zakon na ovoj zemlji. Čovjek kad ne može usrećiti. Pazite, ja stvarno ponavljam, razlikujte između dva pojma radost i sreće. Čovjeka može učiniti radosnim da, da, da, da dobije na lotu, recimo. Iako je haram, to kažemo, Učini ga radosnim. Da se obogati. Bogatstvo raduje, ali ne može ga ispuniti sreće. Radost je prolazan trenutak, moment koji ti osjetiš prilikom dobitka stvari koje voliš. Ali sreća je nešto drugo. Isto recimo bračne sreće. Momak oženi djevojku koju voli puno. I to je za njega radost. Ali hoće biti sretan u braku. To je nešto drugo. Jel me razumijete? To će vidjeti tek kad otvori paket koji je dobio. Ne sam u smislu kad krene kroz život, kad krenu bela i kad prođu medeni mjesec. E to je razlika među radosti i sreće. Ovdje se govori o sreći da čovjek zaista bude sretan, zadovoljan, pa makar ga kroz život lomilo i šibalo svašta nešto od iskušenja, od gubitka djece. Recimo, uzmite našeg poslanika sallallahu alaihi On je bio jako, on je sretan, najsretnije Allahovo stvorenje zato što je najkompletnije robovo svoje stvorite. A imao je radosnih trenutaka, a imao je i Boga mi tuge. Petro djece je ukopao za svoga života umrlo je petro djece. Odnosno četvero, jedno je ostalo šest mjeseci iza. Pa umirali su mu supruge, pa Amidža Talib, pa e, ashabi, prijatelji, bolesti, razboljivo se, čak i trpio sihr jedno vrijeme. Ovaj, svašta nešto, to, su, to se zove radost i tuga kroz život. To su trenuci koji se smjenjuju, ali sretan i nesretan biti to je nešto što je stalno kod čovjeka i što, što se protiže čak i kroz ahiret. Jer na ahiretu Allah Đelešanu je ljudi podijelio na dvije, skupine. Oni koji su sretni i oni koji su nesretni. Viš kako je nazvao? Sretni i nesretni. Nije zvao radosni i tužni. Nego oni koji su sretni, to jest oni koji će uđeniti. I oni koji su nesretni, to jest oni koji će uđeniti. Ima ovdje nekoliko izreka koje je Ibn Kajim naveo. Između ostalo kaže ovdje, jedan od učenjaka rekao je sljedeće. jadnici dunjalučari. Odu sa dunjaluka, a ne osjete ono što je najljepše na njemu. Pa su ga upitali, a šta je to najljepše na dunjaluku? A on reče, voljeti Allaha uživati u bliskosti njegovoj i žuditi za susretom sa njim i uživanje u njegu, spominjanju njega i u pokornosti. Hmm. Drugi reče, nekad mi se dogode trenuci da sam sebi kažem, ako dženetlije su u ovakvom stanju, onda zbilja uživaju. Treći opet reče, tako mi Allaha dunjavuk ne bi bio nimalo lijep da nije pokornosti Allahu Đelešanu i da i džennet ne bi bilo nikakvo uživanje da nije viđenje Allaha Đelešanu. Dobro. Ebul Husein, pisar, rekao je sljedeći: Ako želiš da ti budeš srce živo, spomini onoga koji je živ i ne umire. A ako želiš da živiš ugodno, onda se trudi da budeš uz Allaha nikako drugačije. Zbog toga, znači kaže Gunka naši učenjaci su smatrali da gubitak vezi sa Allahom za čovjeka je teži od smrti. Znači od fizičke smrti. Znači to što čovjek propusti da robuje Allahu Đelešanu, da vjeruje u njega, da mu čini ibadit, da ga spominje, da čita njegov govor, da uči njegov govor, učenjaci naši po konsenzusu smatraju gori od, gorim od fizičke smrti. Da je to veći musibet za čovjeka. Smrt je musibet, nesreće. Allah Đelešanu u Kur'anu spominje da je smrt musibet zaista. Ali gubitak toga je veći muslimet za čovjeka. Zašto? Zato što fizička smrt Allah ju je propisao u jednom trenutku i ona se dogodi, ali život se nastavlja. Ali bez ovoga, ono što dolazi poslije toga je samo veća i dublja, provalija da nas Allah saču. A sa ovim, kad Allah podari čovjeku tu sreću, iman, ljepotu toga, sve što dolazi posle je ljepše, ljepše, šire, šire. Hmm. Kaže jedan drugi, ko se raduje Allahu uzvišenu, znači ibadetu njemu, namazu, posebno noćnu namazu, radovat će mu se svi. Znači, ko bude sa Allahom Đelešanu. Allah da, pa ga i svi drugi, znači ljudi i slično, raduju mu se i osjećaju sreću s njim. Kaže Jahja ibn Muaz, ko se raduje i koga raduje? Služba Allahu Đelešanu, da bude u službi, da bude Allahov rob, da čini hajrate, dobro djela, da bi Allah Đelšanu bio zadovoljan s njim, sva stvorenja bit će sretna da njemu služi. Znači u smislu da će biti počinjena i da će Allah dati da mu budu na osluzi, pa računajući tu i ove stvari koje su, da kažem, neživa priroda. وحلق بحلمك فوق النجوم وكن طامحا تجني طيب الثمار وحلق بحلمك فوق النجوم وكن طامحا تجني طيب Sljedeći znak. Zikr. Ko koga voli, o njemu i govori. Tu nema dalje. Znači, nekad, kad neko voli nešto, ne mora eto voljeti nekoga, nego nešto, kad je neko općenje nekom igricom, recimo, ili futbalom. On govori u futbalu, slušao ga, neko ne slušao. I kad je prilika i kad nije prilika. I njegova je priča o tome. Čim se priča o nečem drugom, on šuti. I pokušava vlati svoju priču da je može pričati. Je tako ili ne? Tako je ovdje slučaj. Ko voli Allah, spominje ga puno. A u zikr spada i učenje Kur'ana i zikr koji mi znamo, to je subhanallah, alhamdulillah, Allahu i tako dalje. A u zikr spada i govor i pričanje o Allahu. Znači kad mi s nekim sjedimo na sjelu, pijemo kafu i govorimo o vjeri, o poslaniku, o Allahu Čevašanu i to spada u zikr. Je u redu? Recimo dersovi i ovo ostalo, sve to spada u zikr. Čak je i džumanske hudbe i džuma Allah Đelšanu nazvu I da nudi jer salati meni jomiru džumati fesavu na Kad se pozovete petkom na namaz, vi požurite da spominjete Allah Đelšanu. Zikr, znači klanjate džumu, da slušate hudbu i to ostalo. Znači sve to spominjanje Allah Đelšanu. Hm. Sljedeći znak. Kada propusti svoj uobičajeni dnevni ibadet, koji radi svejedno dal od namaza ili zikra ili učenja Kur'ana i tako dalje, to ga jako boli i jako mu smeta, kako ovaj Ibn Kajim kaže, više nego trgovcu kad izgubi dobru trgovinu u smislu dobar trgovinski ugovor. Hmm. I zato čovjek sve što više je vezan za ibadet, za robovanje Allahu Đelšanu, sve ga više to boli. Poslanik sallallahu alejhi ve nikada nije pravio. Niti čak je govorio, niti učio dove da, da neko bude uništen zato što ne vjeruje ili što se okreće nego naprotiv govorio ja nisam poslan da bi proklinio ljude, da bi kažnjavao ljude, ja sam poslan kao radost. I znate se oni događaju u Mekki šta je sve bilo. Čak je u jednom hadisu koji je šeha Bani kaže da je Hasan rekao da ljudi koji puno proklinju neće biti šehidi. Međutim, kada su mušici ubici na Hendeku spriječili ga da klanja Kindiju, pa je Kindija prošla, tada je prokleo ih i proučio dom protiv Neka Allah ispuni njihove kuće i njihove kaborove i njihove utrobe vatru. Nismo stigli zbog njih da klanjamo i Znači, toga je jako, znači, to, do dubine duše, do srži, do kosti, kako to kažu, zaboljalo zato što nije klanjao i na vrijeme. E to je taj osjećaj za gubitkom nečega. Kod nas, dobro, ljudi prođu, pogotovo kad rade, jedan namaz, drugi, treći, četvrti, dođu kući i onda klanjaju podne, kindiju, akšan, jaciju, sve skupa. I dobro, i to je znak da postoji, neki ne, ne, ne klanjavaju nikako. To je sve znak koliko je srce živo, koliko u njemu života ima i tako Sljedeći znak da je srce živo, da ono ima života, jeste da čovjek poželi biti pokoran Allah. uraditi neki hajrat i nešto dobro. Sljedeći znak ljubav prema namazu i odmaranje na namazu. Sljedeći znak. Da ima jednu brigu. A ovo ostalo sve brigice. A to je Kakva je njegova veza sa Allahom? Osvani, da li noć prošla u redu? Je li bilo šta što ne valja? Je li bilo što što je moglo biti bolje? Tako. Omrkni i tako. Sljedeći znak. Da se jako trudi da mu vrijeme ne prolazi bez veze i da ga boli ako mu vrijeme prođe ništa. Sljedeći, evo sad dobro pazite, da se trudi učiniti dijelo ispravnim više nego što se trudi da uradi samo djelo. Znači, briga o djelu je sa dvije strane, dvojaka. Prvo da ga uradimo. Drugo da ga ispravno i kako treba uradimo, naročito u smislu iskrenosti naše u tom dijelu prema Jer dijelo ako nije iskreno, ne vrijedi. To je prošlo, to je izgubljeno vrijeme i svašta nešto i ono ne samo da nas ne približava nego nas udaljava od Trude se da dijelo učine ispravnim više nego što se trude da ga urade. I pored tog velikog truda, znači trude se da urade, da ispravljaju, da budu zaista iskreni, i pored toga uvijek sebe smatraju da nisu dovoljno uradili. Da može bolje, da može iskrenije. I kaže Ibn ima ovih šest stvari koje smo spomenuli, ako se nađe u jednom srcu, to srce se smatra zdravim. Sažetak kroz svih ovih šest tačaka koje je šeh naveo, provlači se jedna nit. A to je snaga veze čovjeka sa njegovim stvrtem. Koja se ogleda kroz pokornost i ostavljanje grijeha. To je suština svega svega. Allahu alam تبسم تبسم تبسم تبسم تبسم تبسم وخل الهموم وخل الغموم وخل الضجر ولا تبتئس من صروف الزمان ولا تشتكي من طعون البشر تبسم تبسم وخل الهموم وخل الغموم وحلق بحلمك فوق النجوم وكن طامحا تجني طيب الثمار وحلق بحلمك فوق النجوم وكن طامحا تجني طيب الثمار بشعرك غرد تجد راحة كما غرد الطير فوق الشجر ولا تكتئب إن بدا عائق فعقب الغمام نزول المطر بشعرك غرت كل حين تجد عونه ثابتا قد ظهر وتقوى الإله سبيل النجاة بتقوى الإله تحوز الظفاء تبسم وخل الهموم وخل الغموم وخل الضجر وحلق بحلمك فوق النجوم وكن طامحا تجني طيب الثمار وحلق بحلمك فوق النجوم وكن طامحا تجني طيب الثمار إذا المرء يوما أراد العلا فلا بد أن يستحث السياق وخل العزيمة أقوى سلاح فمن يركب البحر يلقى الدرار فلا بد أن يستحث السياح فمن يركب البحر يلقى الدرار ولا تيأسا ولا تعتذر بالقضاء والقدر تفاءل تفاءل ولا تيأسن ولا ولا تعتذر بالقضاء والقدر تفاءل تفاءل ولا تيأسان ولا تعتذر بالقضاء والقدر وخل التفاؤل دوما شعارا وإن خالفتك صروف الدهر وخل وحلق بحلمك فوق النجوم وكن طامحا تجني طيب الثمار وحلق بحلمك فوق النجوم وكن طامحا تجني طيب الثمار أترجو الفلاح ولم تستعد لنيل المنى بالضنا والسهاب فقاوم بعزمك جل الصعاب فبالعزم صلب الحديد انصهاب تفاءل ستلقى جميل الأثام تبسم تبسم وخل الهموم وخل الهموم وخل الضجر ولا تبتئس من صروف الزمان حلمك فوق النجوم وكن طامحا تجني طيب الثمار فوق النجوم وكن طامحا تجني طيب الثمار تبسم تبسم تبسم تبسم تبسم تبسم تبسم تبسم فيا